Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Բարեկամներ, իմ հյուրը Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնորեն Էմիլ Սովանիսյանն է։ Նա Արցախի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ է, Հայաստանի Հանրապետության ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի վաստակավոր գործիչ։ Զրուցելու ենք Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին։ Պարոն Հովանիսյան, դուք Ստեփանակերտում եք ծնվել։ Ձեր մանկության եւ պատանեկության տարիների Ստեփանակերտը հիշում եք անշուշտ։ Ես ծնվել եմ Ստեփանակերտում 1947 թվականի ապրիլի 15-ին։ Զարգ ֆեդերացիայի 22 ալել, մեր հասցենալել, հիմա Վազգեն Սարգսյան 22-ն է։ Եվ մանկությունս անցելա այս փողոցում լավ սպորտ հրապարակ կար, 1950 թվականին ռուս մարզիչ Դմիտրիևը եկել աստեղ այն նպատակով որ զարգացնի բասկետբոլը։ Ես 7 տարեկանից սկսել եմ խաղալ բասկետբոլ, հաճախ էլ խմբակ։ Մեծերը խաղում էի, ես էլ նայում էի 5 տարեկանում, 6 տարեկանում։ Սկսել եմ այդ մարզաձևը սիրել Այն ժամանակ երեխա էինք։ Մի օր գնում էինք բասկետբոլ, մյուս օրը գնում էինք վոլեյբոլ խաղալ, հաջորդ օրը գնում էինք բոքս եւ այլն։ Բայց որ հաճախում էի դպրոց, համար 3 դպրոց, ռուսական դպրոց էր, դպրոցում արդեն պարապել եմ բասկետբոլով։ Նկատի ունեմ 60-ական թվականները։ Մեր մարզիչ էլ է Ռադիոն Միխայել Չոսիպովը շատ ուժեղ թիմ ունեինք, հիմա կենթանի են Վլադիկ Միխայելյանը, Էդվարդ Արուշանյանը, Սերգեյ Սարգսյանը, տղաները, որոնք իրոք լավ բասկետբոլիստներ են եղել։ Խորհրդային միությունալեն մենք Ադրբեջանի կազմում ենք ելել։ Միշտ մեզ ընդգրկել են Ադրբեջանի հավաքական թիմում, բայց չեն վերցրել, որ խաղանք մրցումների կար Սպարտակիադա Նարոդովեսեր։ Խսմժողների Սպարտակիադա։ Եվ մեծահասակների եւ պատանիների։ Ձեզ հետաքրքրում էր միայն սպորտը, այն ժամանակ շատ ընդունված Լքված էր տղաները Բաքում խաղում էին, այսօրվա պես չէ, որ կարճած լինեն համակարգիչներին, ամռանը կարկարգետ էին գնում։ Ամռը գնում են կարկարգետ ջեղացին տակը։ Գետում ենք սովորել լողանալը որ ընդունվել են ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտը լող մարզաձևը ես ուժել 100 մետր լողում էի այդ մեծ ցանիշներ էր այն ժամանակի որովհետև գետում լողանալ ուրիշ է ջրավազանում ուրիշ է Մանկությունս վատ չանցել, շրջապատը լավալել, հոյակապ ընկերներ, զբոսաշրջությունը եմ զբաղվել ամեն մի կացան իմանում եմ եւ մարտակերտի շրջանում սկսած վանքից եւ կոլատակից կաչակաբերտը եւ այլն ես կողմին էլ դիզափայտ հադրուտի շրջանը տղաներով ամեն համար աշխատում էինք շինարարությունում աշխատում էինք մեզ համար շոր գնելու եւ ամնա հոյակապ հակոստը մեզ վրա է ակնում էինք գնում էինք դպրոց դարմասնում էինք կար արկադի մանուչարյանը սույի պետեր սպորտը շատ էր սիրում։ Վերցրել է մեզ աշխատանքի, ամել մեր պարապմունքը շարունակում ենք եւ խաղացել ենք իրեն թիմից, շնորհակալությունից խաղում ենք Առաջին մրցանակային տեղն էինք վերցնում, ինքն էլ մեզ հրախոսումար եւ աշխատավարձել ենք ստանում։ Քաղաքի որ անկյուններ սիրելի ձեզ համար։ Պետաչուկ Կոնունյանցի պարկը ուշ են կառուցել, պիտաչոկներ հավաքում էինք, տղաները երգում էին գիտարով, ամեն համար մեկնում էինք գյուղ Արցախաշենու դաշպուլավ հավայակապ տատիկ ունեի մենակ չէի գնում ընկերներիս հետ գնում էի մնում ենք դեռ վրաններում ենք մնում տունն ենք մնում Ձեզ համար ինչով է անկրկնելի Ստեփանակերտը Ստեփանակերտի ծիրուն քաղաք չկա աշխարհում այդ առաջին օթը ջուրը եւ ամեն ինչը 76 տարեկան եմ ծնվել եմ ապրել եմ ապրում եմ եւ կապրեմ այս քաղաքում ամեն ինչը գեղեցիկ է չեմ կարա բարերով ասեմ եթե անծանոթ մեկը ձեզ ասի ինչպիսի քաղաք է Ստեփանակերտը ինչ բնութագրություն կտայիք ասեի որ գեղեցիկ քաղաք է յուրաքանչյուրի համար ծննդավայրը գեղեցիկ է մաքուր քաղաք է Մեր մակրությունը ոչ մինտեղ չկա։ 70 թվականներին լել եմ տուրիստական կայանի տնորեն, շրջել եմ եւ Պրիբալտիկայում եմ լել եւ հա եւ Ուկրաինայում, Կիևում եմ լել եւ Ռուսաստանում, Լենինգրադում, Մոսկվայում, բայց չեմ տեսել այդ մակրությունը ոնց բացատրեմ, դա պետք է նկարես, հատ կտեսես։ Եվ այն ընկերներս, որ գալիս են օտար երկիրներից, չեն էլ ուզում հետ գնան։ Ստեփանակերտը առանձնանում է նաև իր մարդկանցով։ Մենք տարբերվում ենք բոլորից։ Չեմ գոհում, որ ասեմ ես հայ եմ, Ղարաբաղցի եմ, բայց մենք տարբերվում ենք, որովհետև པարզ մարդ ենք մենք չենք շահագործում։ Ուսանական տարիներին հիշում եմ, մեզ շատ հարգում էին վերենականցիներ կա, եւ Երևանցիներ կա, եւ լորիցիներ կա, բայց մեզ շատ էին հարգում, որովհետեւ մենք բարձր էինք անկեղծ ենք։ Մենք ձերք ենք մեկնում այն ներտերին, հա, մեր ընկերներին, ուրիշ մարդիկ են, տարբերում են բոլորից։ Ահա հացո, ինչ անում ենք սրտանց ենք անում, ոչ թե ձևական։ Ստեփանակերտին շատ པարզ է։ Ինչ որ կա լեզվի Ինչ որ կա մտքին լեզվի վրա է։ Այո, այո։ Դա երբեմն խանգարում է մարդուն։ Բայց դրա համար մենք սիրում ենք, թարգում ենք ասում ենք նա ինչ որ մտածում է այսինքն օղամիտ է ինչ իրեն թույլ չտա իսկական ստեփանակերտին ավազակություն թույլ չտա որ իրեն կոպտեն ինքը իրեն հասիբին, այո, հասիբին պատվախնդիր է։ Իրեն պատիվը միշտ բարձր է բաղում, որ ես Ստեփանագերց եմ։ Եվ ոչ թե մենակ մեր քաղաքում, քաղաքից դուրս ինչ ավանդույթներով ու սովորություններով էր հայտնի նախապատերազմյան Ստեփանակերտը 90-ականներից առաջ։ Հետաքրությունը նա էր, որ մենք շատ զբաղվում ենք զբոսաշրջությամբ։ Հիշում եմ, ունեինք Միրզոյան, առաջի զբոսաշրջիկը նկատելին իմ սպորտային туриզմի հետ կապված։ Լելա Միրզոյանը գրանտ, կապիտան գրանտ, տենց էլ ասում էին։ Փումբը ոդկով, մեննակ ոդկով։ Կամ շաբաթ գիրեկի դուրս են գալիս բնության, բնությունը մեր հոյակապը։ Մտնում ես անտար, էլ չես էլ ուզում հետ գնաս, ասում ես մնամ մին 10-20 օր։ Մեր բակը ես ապրում էի Սարոյան փողոցում, Վազգեն Սարգսյանը 22 ես մինչև 7 տարեկանն եմ ապրել, հետո տեղափոխվել եմ Սարոյան փողոցը 34։ Փարեվանները հոյակա փարեվաններն են այն ժամանակ ոնց էր։ Մեկը որ հաշակցում մեծերին հրավիրում է, մենք էլ կողքից նայում ենք, սպասում ենք տեսնանք մեզ ինչ են տալու։ Այն ժամանակ մի քիչ պակաս արել ամեն ինչ էլի։ Դե մեզ էլ ինչ են անում։ Հիշում եմ աղանձ են անում եւ հերասիրում են աղանձով ամեն ամեն ինչով մեջ չամիջալել բռնու կորիզներ մենք էլ երեխաներն ենք հավաքում ենք մի անկյունում երկում ենք ապարում ենք արտասանում ենք մեկը ակարդոնա բերում մեկը գիտարնա բերում մեկը էլ էս տեսնում հատ խում դարա միջև գիշեր երկում ենք ապարում ենք Ովքեր էին ստեղծում Ստեփանակերտի կոլորիտը։ Ստեփանակերտը առանցում չէիք պատկերացնի։ Մեծերին շատ էին հարգում, ուսուցիչներին շատ էին հարգում, չէ հիմա էլ հարգում ենք, եւ շատ ջերմ վերաբերմունք է։ Այդ հարգանքը մեր ծնողներից է գալիս, ելի մեզ ոչ դաստիարակել են։ Հիմա որ տեսնում եմ ոնց են վերաբերում, մի քիչ այն չէ, էլի։ Ոչ թե մեծացել եմ, բայց դեպի մեծը հատուկ ուշադրություն արել Գնում էինք մի բանում օգնում էինք։ Եվ դպրոցում էլ են տենց մեզ դաստիարակել։ Տարամարը որ ասում ենք Ղարաբաղջեն ուրիշ է, իսկականից ուրիշ է, էլի։ Տարբերում է, բոլորից տարբերում է մարդկության, մոտիկության դեպի մեծերը, որ մեծին չարգես։ Վերաբերմունքով։ Հա, որ մեծին չարգես, ես չեմ պատկերացնում։ Մեծ հարգանքով ենք վերաբերվել Գենի Խանդեviչ Պողոսյանը Այս մեր Վազգեն Սարգսյանը ասֆալտապատում էին։ Փողոց։ Հա, այն ժամանակ Գենիկ Պողոսյանը Խաղսովետի նախագահ էր։ Դա տախազության տեղը քաղաքապետարանն էր եւ ինքը Սպիտակ Սարոջկան հակած այն օկլատ կան որանում ասֆալտի վնասվել է պետքա վերանորոգի ինքը հակած սպիտակ բանը հա այս թևերը բարձրացրել է մտել այն մազութի մեջ Նորոք էլ, որ գործը չկարն է, աշխովս եմ տեսել, դրա համար էլ ինքը մեր սրտի մեջ է, հետո որ մեր տուրիստական բազան սարքել ենք, այն ժամանակ էլելա ազատամարտիկների վրան դեղ լելակայան, մեզ տվել է 5 սենյակ երեխաների, որ туриզմը զարգացնենք մենք, լելա մանկական туриստական կայան, դա լելա 1972 թվականին Փրիզին լավ ենք գիտեմ, Ստեփան Ակերչը դա անում է դրաձապել, բայց ամնախել օգնալել։ Համաշխատում էր, համ էլ բոլորի հետ շփվում էր։ Թա երեխա է, թա մեծ է, իրեն բուտկեն հելելա մեր որ դպրոցի դիմաց։ Ինչ էր աշխատում։ Կոշիկներ էր մաքրում։ Մարդիկ անցնելուց մտնում կոշիկները մաքրում էին։ Այո, հետո բազարի մոտ Ռուբեն կար։ Հա, ձմեր, ամար, չնելը հակին, կանած, հարգում ենք այդ մարդուն։ Ինքն էլ ոչ մի ժամանակ փող չի ուզի։ Ինչ կտաս կտաս։ Հիմա չէ էլի որ մեկը գա մի ասում հա- 1000 Ամենակիչը 1000 դրամ կտաս։ հա։ Այիբնալել, ժորանալել, գիժորան ենք ասում։ Ասում են որ գիժորան երգում էր, հա? Թե նրա մասին էր երգը։ Չէ, երգում էր։ Հիմա կենտրոնական Արցախ բանկը։ Բանկը, դեռ հյուրանոցն ալել, դեռ տեղափոխվել, դեռ կաղնում։ Ինչ էր անում։ Ինչով էր զբաղվում։ Մեկին մի բան ա օգնում, որ տանի սենց էլի, հա։ Պատահական գործերով։ Ասում եք ԱԻՓ, ԱԻՓ ազգությամբ։ ԱԻՓ ազգությամբ թուրք արել, շատ քեշ դեմք ուներ։ Մենք երեխաները գալիս էինք, բզբզում, ջանացնում էինք, փադով մեր հետևից, հախնում էինք, նորից են գալիս, գիզվեցնում էինք։ Էությամբ վատ անձնավորություններ, չար անձնավորություններ։ Դեմքն էլ, ոնց որ կաշեբես մեր Խոսմար, թուրքերեն դեմ են դե շատ են հասկանում ինչ ասում։ Բայց զգում եք, որ հայհոյում է։ Ահա, դպրոցում ադրբեջաներեն ենք անցել։ Ես 11-րդ դասարանն եմ վերջացրել, պատկերացրել եք 9-րդ դասարանում բերել եմ փոխել, սկսել ենք հայերեն սովորել։ Զորով տարերը սովորել ենք, դե դպրոցն է վերջացրել ենք որ մի Իսակ Սերգեյ Չալավերդյանը մեծ կար ժամանակում սովորացրեց հայերենը որ գնացել եմ Երևան ընդունվելու ինստիտուտը ֆիզկուլտուրայի սպորտ բար չգիտեի, բայց տարերը գիտեի գոնե։ Մասսայական ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի դրվածքը Ստեփանակերտում խորթային տարիներին։ Այն ժամանակ իսկականից ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտը մեր զարգացում ուներ, մասսայականությունը ավելի բարձր էր, Մենք ացեկացնում գրոսավասկեր մասնակցում էին հազարից ավել պատանիներ եւ աղջիկներ։ Այն ժամանակա գրոս պրիզի գազետը «Պրավդա» անցնկացնում եւ մարզում, եւ քաղաքներում, եւ դպրոցներում ֆիզկուլտուրան շատ էին սիրում։ Որովհետեւ այն ժամանակ պրոֆեսիոնալ չկա, սպորտը չկար, կար սերողական սպորտը։ Եվ մեծ ուշադրություն են դնում այդ մասսայականությանը։ Այն ժամանակ կար ԳՏՕ, ՊԱՊ, Будь готов, трудовая обороне պատրաստ աշխատանքի եւ պաշտպանության։ Եւ պաշտպանության։ Հետաքրիր նայա որ նորմատիվները որ կան, մի 7 հատ նորմատիվ կար։ Նախկինում որ բանակիվից պատրաստության պետ էի, այդ նորմատիվները, զինվորների նորմատիվները վերցրածան դրից կազմակերպում էին մասսայական տարբեր մարզաձևերից։ Օրինակ կա բասկետբոլի առաջնություն, չէ՞, մասնակցում է 15-20 թիմ։ Մեր քաղաքում անց են կասնում մրցումներ մեծահասակների միջև, ՍՏԶ-ն, մեր ֆաբրիկաները, գործարանները, ամենը մին թիմ անում եւ պարապում է, սաղ պարապում է Հիմա էլ են բարապում, չեմ ասում հիմա։ Եվ կարծեմ այն ժամանակ գործարաններում եւ ֆաբրիկաններում կար այսպիսի հաստիկ սպորտ հրահանգիչ սպորտ հրահանգիչները կան Կարշուկ կոմբինատում, Խոշկի ֆաբրիկայում, ՍՏԶ-ում, որտեղ աշխատողների թվականակը մեծ է կար եւ производственная գիմնաստիկա, արտադրական գիմնաստիկա, որ սա կանոնացնում էին իրենց աշխատանքը հասոցները։ Հա, եւ սկսում եմ ֆիզկուլտ մինուտկեք։ Ֆիզիկական վարժությունների։ Այո, այո։ Ստեփանակերտիները ֆուտբոլ այսերեն։ Բակերում սիրում էին եւ մեծերը եւ երեխաները ֆուտբոլ խաղալ, բայց թիմեր կազմում էին, մրցություններ անցկացվում էին։ Այո, մենք անցկացնում գանդբոլից, երկի գնդակից, անցկացնում վոլեյբոլից մրցումներ, հաց ենք ացնում բասկետբոլից։ Ամենամեծ քանակը բասկետբոլն էր, որովհետև այս քաղաքում բասկետբոլը շատ էր սիրում։ Եվ մենք առաջ որ գնում էինք օրինակ մասնակցելու այն ժամանակ Սպարտակիադակա պատանիների միջև խոշորում ժողովրդների, բայց հիմա մենք գնում ենք Եվրոպայի մասնակցում հիմա ավելի է զարգացած բայց ինչ որ ունեինք դարիժների հետ կապված այն ժամանակ ոչ մի բան չի փոխվել հիմա վատ վիճակում են քաղաքապետարանի ուշադրությունը ինչի վրա կհրավիրեիք մեկը ասացիք որ դահլիճ կառուցվի ծաղիկները ավելի շատացնեն ոչ թե մենակ կենտրոնական մասում դուրսում ծայրամասերը մելնի այնա անում են դա էլ է մտածում կանաչը ծաղիկը շատանան շատանան այսքան կանաչ քաղաք չկա ման եմ գալիս տեսնում եմ էլի ինչի չէի քանի եթե դուք լինեիք քաղաքապետը որ ասում եք Ստեփանակերտի, ասում ենք Չոփոր Անդոնին ճանաչում ես, այդ հերիքա, այդ լեգենդա է։ Բոլորիտը հա, որ հա, ասացին քերին հա, ստեղծում մեկն էլ Չոփոր Անդոնն է։ Չեմ պատկերացնում, որ մեր քաղաքապետը այսքան Չոփոր Անդոնի թորն է։ Որովհետև Չոփոր Անդոնն է լիլա հոյակա մուժիկ Չեմ պատկերացնում, որ մեր քաղաքապետը մի սխալ ուղղությունով գնա, մի սխալ բան անի։ Ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտցուն։ Պինտկացեք, մենք ստեղ ապրել ենք եւ ապրելու ենք։ Հայաշունչ հարազատույի երկերից ըննդավայ։ Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ, իմանեմ անիմանգին քաղաքների քաղաքամար ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հուլիսի 15-ի թողարկումը։ Իմ հյուրը Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Էմիլ Սովանեսյանն էր։ Զրուցում էինք Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին։ Ու ծաղկազար կուրակներդ նորորյա, առավոտի կերպ է ապրում իմ սրտում, Եվ իմ կյանքը դարձնում հավերժան հատում,